Marie-Christine Aragonek bere kontseilari postua txekiko du departamentuko kontseiluan angi etxetorekin batera. Lehen itzulian Ugal loke bikotea baino pundu erdi bat gutxiago egin zuen, baina aldiuntan euneko berrogeita amabita erdi atera dute, aferak tinkizirela alta aitortu digu Marie-Christine Arragon berak. Oui, oui, oui, tout à fait. Il y avait un vrai risque de perdre les deux cantons et donc euh, là, les gens se sont vraiment mobilisés et... Je remercie vraiment les baïonnés qui se sont mobilisés et l'ensemble de la gauche, vraiment de toute la gauche, euh, tout le monde était là et vraiment c'est important. Galtzaile beraz, Kristin Loke eta eta Preseski kantonamenduen zatik eta berriari leporatu dio bere galtzea Ibugaldek. Ben, c'est une grande déception. je ne fais pas partie de ceux qui pratiquent la langue de bois ces soirs-là. Euh, je m'étais engagé dans cette campagne avec la ferme volonté de l'emporter. Je pensais que nous avions toutes les raisons du monde à la fin du premier tour de pouvoir arriver au bout. Nous étions devant les candidats sortants, les deux conseillers généraux, de 40 voix certes, mais nous étions devant. bokale esker zen orain arte eta Martin Müller bikotearekin. Terrenoko lanak fruituak eman dituela adierazi digu Christophe Martenek. D'une part, euh, je dirais un peu égoïstement, c'est une satisfaction personnelle parce que des éléments de bilan ont été appréciés. Et puis une campagne de terrain euh, avec euh, la nouvelle élue bayonnaise qui m'accompagnera. Et ce travail d'échange, de dialogue a permis aussi... Mille barbe bro boari bikotea galtzaile, bokalen dituztela beren bozak galdu adierazi digu Christian Mille Barbek. Sur le Bouco, ben, bah, que voulez-vous Il n'y a rien à faire sur le boucou, pratiquement pour nous. Le score est de 59% contre 41%. Il est là aussi évident que le Front National a voté plutôt à gauche. Et en tout cas, euh, l'électorat euh, arbitre euh, de M. González s'est réparti relativement équitablement. Eta Baionangelu kantonamendua da eskuin gelditzen den bakarra, orain arteko Claude Olive kontseilariarekin eta Florence Lazer bikotekidearekin. Ea orain arte kontseilari izanak lagundu duen bigarren aldiz hautatua izaiteko galdegin diogu Claude Olivi. Je ne sais pas si le conseiller sortant aide, parce qu'il y a beaucoup de conseillers sortants qui ont été battus ce soir sur le département. En tout cas, moi je crois que c'est le travail qu'on a effectué euh, depuis un an sur et qu'on se charge en tout cas de transposer à. Au niveau département, c'est une reconnaissance. Bi kantonamendu esker eta bat eskuin beraz, Baionako hiru kantonamendu berrietan, boska bulegoz bulego aztertuko dituzte ondoko egunetan emaitza guztiak hautagaiek.